коридор, коридор, коридор, і ми ніколи не знаємо, в які нам двері треба зайти, бо вони зовні всі однакові, і ми завжди заходимо не в ті. Він дуже нахолов під час отих дурних пошуків лорда Амбо. Джон Сміт, якого ми перекваліфікували на людського лікаря, сказав, що в Тура знову запалення легенів. І я тепер караюся дужче від усіх, що дозволила тоді йому вийти в хуртовину. Всіх охопив був такий переляк, ми думали тільки про нещасного африканця. Тим часом Турбалон вискочив разом з усіма. Я не наважилася почекати, коли він засне. Мене жахали привиди. Я набачилася в житті стільки мертвих людей що інколи боїсь навіть дивитися на сплячого. Я скрадливо підвелась і просто втекла, а біля філової каюти мало не зіткнулася з філом. Він спитав, що вас так розхвилювало? Але що я могла розповісти йому? Що потребую термінової допомоги? Я прибрала недбалого вигляду і сказала те про що зовсім у ту мить не думала. З завтрашнього ранку доведеться їсти тюленячі відбивні. Ви ж ніколи не куштували тюленини. Філіп спантеличено засміявся і дав мені пройти, а вже навздогінці кинув якось переживемо й це. Його оптимізм нагадував звичайне чоловіче бадюріння. Чоловіки не можуть жити без цієї гри. Я мала рацію. Коли за півгодини знову проходила повз його кабінет, він сидів з ногами на ліжку і хитався, виконуючи незрозумілий мені намаз, мов мусульманський мула під час молитви. Бракувало хіба чалми. Нічого втішного, сказав Філ, коли я увійшла і поцікавилася його здоров'ям і раптом розібрала злість. Невже мені тільки й лишається ходити на сповідь до того українця? Наші джентльмені подуріли від неробства, а жінки протягом тисячоріч патріархату звикли залежати від сильної статі. Коло замкнулося на мені. Опустіть ноги і не розгодуйтесь. Професорові така поза не до лиця. Вона личить ходжам та послідовникам хатха йоги. Я жартувала всупереч своєму бридкому настроєві і чорним думкам, і це трохи вплинуло на філа. Він звісив ноги і поправив геть столочений барліг. Але його й далі непокоїла якась настирна думка, і він по довгій мовчанці проказав звик спати на правому боці і мені щоночі чути підозрілий тріск. Ви ніколи не чули чогось подібного? Я теж відповіла не враз. Уночі треба просто спати. Що ж то за тріск? Наче під нами руйнується крига, маячня. Філ заперечив. А чому льодовик не може розколотися саме тут? Айсберги ж десь беруться? Він ще щось почав розповідати, тоді видобув з під матраца зошит і почав гортати, а я раптом уявила його в труні. Навіть відчула запах зрізаних і вже прив'ялих квітів. Це задавнений рефлекс, якого не можу позбутися ось уже стільки років. Він переслідує мене цілий день, і я й цього разу ладна була втекти сід за очі. Але Філ з якоюсь хворобливою рішучістю перепинив мене. Знаєте, що я сьогодні написав? Як сказав би наш співвітчизник Патлоу, б'юсь об заклад, ніколи не вгадаєте. В цьому зошиті цікавий епізод мого життя. Я спитала, цікавий кому? Ну, хоча б моїм запеклим друзям з кафедри. Я тут написав я крав у коледжі чужі поштові перекази. Мало не пішла обертом голова. Ви про це ніколи не розповідали. І вам зійшло з рук.